iam beboi estas altruismai. En experimento, beboi helpis al aliai, quancam tio por ili estis malavantaggio, ca ili ne conis la favoraton. Esploristino, ca unu cae duon jara bebo, sidas ce tablo. La infano malsatas, char principe nun estas tempo por mangi, Lau pro misa tento, la esploristino igas bananon fali sur la plankon. Sen vorte, si penas atingi la fructon, quiu estas falinta precise antau la piedoin de la malsata infano. Quion la infano faros? Cu la bebo captos la bananon, cae manjos gin mem? Au cu la infano helpos? esploristoi de la Universitato de Washingtono faris la teston pri kiu ili raportis en faca giornalo. La resulto? Ciu tria infano levis la falintan fructon cae redonis gin. Se ili ne estis malsatai, tiam ec la duono de la infanoi helpis. Por la esploristoi, tio estas signo che iam unu cae duon jauruloi povas agi mal egoisme, ec se tio estas mal por ili, ca ili ne conas la favoratan personon. Altruismo, mal egoismo, estas decida homa etso, cae estas grava parto de la morala construo de nia socio, diras unu el la autoroi de la studaggio mi volis ti de quie devenas tiu tipe homa conduto. Por tio la esploristoi prilumigis la conduton de proximume cent infanoi en la agio de dec hoc monatoi. Ciu infano helpis au ne, tio decide dependis de la conduto de la plencresculo. Se la plencresculo provis atingi la falintan fructon, tio vecis ce multai infanoi la spontanan desiron helpi. Se ali la plen cresculo ne nion entreprenis por atingi la mangiagion, tiam la infanoi sen move restis sidantai. Ciu volas ja trudisin? El evoluzia vido altruisma conduto rentumas. Multae birdae specioi exemple helpas al siae gepatroi crescigi pluain birdidoin. La causo? Ge fratoi cun la samae gepatroi estas inter si same parenzae ciel gepatroi cun siae idoi, average ili cundividas la duonon de siae genoi. Ciu subtenas fraton cae fratinon, tiu zorgas por tio, che la propra gen materialo daure superas. Quelcae bestoi, ciel laboristae abeloi, ec complete resignas pri proprae idoi por nutri la gefaratoin. Neniu alia besto tion perfectigis tion formon de cun laboro, ciel la homo. Nur homo sapiens iras ciutage al laboro, char li fidas pri tio, esti pagata por tio. Li spontane cedas la locon en la vizo antau caso por homoi quiui volas aceti nur unu pacajon da lacto, cae li tenas la pordon malferma por aliai se tiui ne havas manon liberan. Homo ne ciam helpas, sed povas. Studajoi indicas che socia conduto ce homo estas denasca. Tamen, la mal egoismo havas limoin. Ciu conas unula alian, tiu pli emas helpi, cae homoi estas helpemai, precipe tiam, ciam ili credas che la alia homo estas honesta. En experimento accetantoi raitis avanzi ce la casso se ili accetis nur pacajon da lacto se ili tenis potelon da biero en la mano, tiam ili plei ofte devis attendi en la fino de la vizzo. Se ni el trovas, kiel ni povas acceli altruisman conduton, ce niai infanoi, diras la autoro de la studaggio, tiam tio pobus al proximiginin al helpema socio.